Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 21, 1986 Isinakatuparan ang Apostolic Constitution na Spirituum Militum na ipinalabas ni Pope John Paul II. Nagbigay ito ng bagong istruktura sa lahat ng military vicariate sa buong mundo matapos i-elevate sa pagiging diocese. Ang military ordinariate sa Pilipinas ay may sariling curia at nagsasagawa ng pastoral ministry sa may 66 na military chaplain na nakatalaga sa iba't ibang sangay ng armed forces kabilang na ang nasa General Headquarters, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at sa Philippine National Police. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.